Gurekin Elisa Sainz de Murieta egunon. Kaixo egunon. Beroketa klimatikoaren eh, arriskuak eh, aztertzen dituzu eta honi egokitzea ere. Odan zer diozu Elisa Sainz de Murieta, eh, oiz kanpoko olako beroteak behar dira ulertzeko zer pasatzen den? Bueno, ba, batzuetan bai, ez? Batzuetan horrelako gertakariak gertatu ezean, bueno, ba, epeluzeko edo urruneko kontu bat bezala ulertzen dugu klimaldaketa, ez? Eta, eta bueno, ba, batzuetan horrelako gertakarik balio dute nolabait ikusteko, ba, aldaketa batzuk dagoeneko hemen direla, eta horrelakoak ba, maizago gertatuko direla, maizago luzeago eh, gertatuko direla eh, etorkizunean ere. Sasoiari konparatuta, oizkanpoko temperaturak dira, horrek ditu ondorioak ere, e, zein dira ondorio horiek? Bueno, e, lehenik eta behin muturreko beroak ondorioak ditu e, bueno, ba, gure ekosistemetan, noski, e, nekazaritzan ere eragin handiak eta larriak izan ditzake, eta pertsonen osasunean ere hau da ba, gehien ikertzen den arloetako bat, ez? E, e, bai gaixotasunak eta baita e, ilkortasuna ere handitu daiteke muturreko e, beroaren ondorioz e, batez ere, ba, urrakorragoak e, edo zaurgarriagoak diren kolektiboen artean, E, eta baita ere pues, aurreko e, gaixotasunak edo kardiopatiak eta olakoak dituztenen artean. Beraz, ikusten dugunaz gain edo bero izateaz gain, ba, baditu bestelako e, ondorio batzuk. Mm Klimatlaketak beste ondorio batzuk ere ekarriko ditu, ba, gure kostaldean adibidez, itxas maila igotzen ari da, honek, Bi arazo nagusi sortu ditzake alde batetik igadura handitu egiten du eta hori ondo ezagutzen dute adibidez ba, urruña aldean bizi diren pertsonak Eta gero ere, ba, uolde, kostaldeko uoldeak ere handitzera doaz. Uraren arloan ere, bueno, badirudi joera dela ur baliabede gutxiago izango dugula eta ez hori bakarrik baizik eta eh, ba, prezipitazioa adibidez kontzentratuko dela urteko sasoi batzuetan eta beste sasoi batzuetan adibidez eskasia izango dela, ez? Hau da neguan euri jasa bortitzak izan ditzakegula eta e, udaran aldiz e, eskasia, ez, eh, urre eskasia. Orduan, bueno, ba, bai klimaldaketa hainbat eragin e, sortuko ditu eta sortzen ari da dagoeneko gure herrian. Ja, hola zuen zuterakoan e, alarmista emaiten du, hola ere egoerak, nola ikusten duzuzuk gaur egungo azkenean ikuspegia, hori begira eta egiten den lana edo egiten ez den lan hori, agian? Bueno, a ber, e, eh, hor e, mm, zientzalari ba, batek esaten zauen, ez? Ez, ez, ez gara edo ez direla alarmista, baizik eta alarma sortzen duten datuak ditugula bai. eskuartean, ez? E, Orduan, eh, zer dakigu, zientziak zer esaten duen, bueno, ba, bi, ba, bi modutan aurregin behar diogu larazoni ez, lehenik eta behin eh, sortzen ditugun isurpenak murriztu behar eh? atmosferara eguratxera askatzen ditugun e, berotegi efektuko gazen e, murrizketa bortitza behar da. Bortitza esaten dut, ba, mundu osoan zehar, euneko berrogeita bost murriztu behar delako 2000 eta goita marrerako baldin eta temperatura igoera bat koma bost gradutara mugatu nahi badugu, ez? Eta dagoeneko bat koma gradu igo da dagoeneko mundu osoko temperatura eta gutxi badirudi ere, ba guk beti azaltzen dugu nolabait hau dala sukarra izatea bezala, ez? E, bueno, temperatura pixka bat igotzen zaigunean gorputzean, ba, txarto sentitzen hasten gara, baina gero eta temperatura altuagoa eta gradu bat edo bi nahikoa dira ba, izugarrizko arazoa sentitzeko gure gorputzean, ez? Ba, lurraren kasuan ere gauza bera gertatzen dut. Lehenik eta behin, isurpenak e, zorrotz murriztu behar ditugu. Eta bigarrenik, dagoeneko aipatzen genituen aldaketa asko E, martxan daude eta martxan jarraituko dute inertziaren ondorio. Zordun, hauei ere aurre egin beharra daukagu, egokitu. Bueno, hori herri zerri ere egin daiteke, ikusi behar dugu herri bakoitzean zenolako e, arriskuak, impactuak egon daitezke eta hoiek hoiei aurre egiteko prestatu beharra daukagu. Mm -hmm. Justuki, prestotegira aurre egiteko aldaketa hoiek? Orain gaur egun e, nahiko batez ere industrializatutako herrialdetan nahiko prest gaude e, impactu ez bortitzak edo ez oso oso muturrekoei aurre egiteko. Baina, karo, konturatu behar gara egoera berri baterako trantzizioan gaudela, hau da, pues hori ez, bero hola gero eta maizago gertatuko dira, beraz, egon daitezken prozesu batzuk berri ikusi behar dira, eta egokitu behar dira egoera berri batera, non Eh, horrelako bero boladak maizago eta luzeagoak izan daitezkeen. Edo igotzen ari den itxas mailari aurre egiteko ere, bartu beharko ditugu neurri batzuk. Eta diez, herri mailan aipatzen dugun neurri hoietako bat da, hiri plangintza, ez? Oso tresna baliotsua da, ez bakarrik etorkizunean gerta daitekenari aurre egiteko, baita ere, arrisku berriak ez sortzeko. Hau da, planifikatu behar dugu geure herrietan, jakinda, arrisku batzuk azten ari direla eta etorkizunean hoiek e, eh, bueno, pos, garrantzitsuak esan daitezkela. Hor ikusten dugu berote handiekin e, suteak agertzen direla, e, eh, nafajoari pentsatzen dugu biztan bai. aipatzen duzu ba hori itxasuen igotzea, baina hori aurre egitea azkenean aurre egitea da urruntzea, beraz gibelka ari den egoera bat da, edo ez politikak hori begira jartzea? Mm, bueno, <laughs> hori beti komentatzen da, ez? Nola baita egokitzapena egitea dela amore ematea bezala, ez? Hor beti egon da horrelako e, sentsazio hori, ez? Zer egin behar dugu egokitu edo klima aldaketa gelditu, ez? Mm. Bueno, ez dugu zertan aukeratu behar, biak egin behar ditugu. Alde batetik, e, alik eta isurpenak geia, ge, gerota gehiago murriztu, orduan eta klima aldaketa txikiagoa izango dugu, ez? Eta hau, izugarri garrantzitsua da, hau egin behar du, bai ala bai. <laughs> Baina beste prozesu batzuk martxan dira dagoeneko eta e, orduan ere horrek esan nahi du egokitzapena burutu behar dugula. Eta justuki mundu mailako elkarlana beroketa klimatikoari begira zertan da, ikusten ditugularik eh, gobernu buruak elkartzen eta azkenean eh, hoien egin beharrak ez betetzen. Lenik eta behin e, jakin behar dugu 2008an munduko herrialde ia, ia guztiek onartu zutela Parisko akordioa. Zer adostu zan akordio horretan, bueno, ba, danak onartzen zuten nolabait munduko batez besteko temperatura mugatu behar genuela. Zenbatera, bueno, ba, bat koma eta bi artean, eta alik eta gehien bat koma bostera e, murriztu behar genuela, Hortik aurrera ba, aldaketa bortitzagoak sortzen zirelako. Karo, Zer egin behar da munduko temperatura hori murrizteko, ba, ipatzen, lehen aipatzen duen bezala, isurpenak sakon murriztu behar ditugu. Eta gainera ez daukagu denbora asko, eh? esaten zuten bat koma bost elburu horri betetzeko, ba, aldaketa sakonak behar direla eta azkarra, 2000 eta goita marrerako edo. Nola egin behar dugu aldaketa, nola egin behar dugu trantzesio hau? Bueno, ba, lehenik eta behin e, energia nola sortzen dugun hori eraldatu behar dugu, energia baita mundu osoan zehar eta Euskal Herrian ere bai, ba, arlo nagusienetariko bat, garraioarekin batera, esaterako. Garraioa nola mugitzen garen ere hori goitik beraraldatu behar dugu, baina nola jaten dugu nola likatzen garen ere bai, beharrezkoak diren aldaketak, gobernuek aurre eraman behar dituzten aldaketak, gure sistema goitik bera aldatzea suposatzen du. Eta hori ez da erresa. Honekin ez dut esan nahi, gehiago egin ez beharreztenik, e, gehiago egin behar da, hori argi dago. Baina, bueno, ohartu behar ere, ba, energiaren sorrera eraldatzea ez dela erresa, nola mugitzen garen hori ere aldatzea ez dela erresa, edo industriak erabiltzen duen, edo, edo Eh, koizten dituen produktuak edo eh, kontsumitzen duen energia hori murriztea ere ez dela erresa. Bai? Orduan horregatik hitz egiten da, transizioan, da, denboran gertatu beharreko ez dugu horrelako une batetik besterako aldaketa bultzatu, baizik eta transizio bat izan ardu ez. Gobernuak eh, ambizio nahikoa erakusten ari dira, ba nik esango nuke ez ez, hausartagoak izan beharko luketela. Baina, bueno, onartuta, transizio hau ez dela batera erresa, eta oso garrantzitsua dela beste gauza bat, eta da, biztan babesa. Eta nik, egia esan hor, ba, sentitzen dut oraindik, e, ez dala kezka nagusi bat gizarte gehienaren zat. E, horrelako neurri bortitzak babesteko aina behintzat. Orduan, bueno, ba, hor faktore desberdinak daude, hau nire e, e, ikuspegi oso pertsonala da, nik uste dut gobernuek egin behar dituzten lanak aurrera amateko, horretarako gizarteak ere bultzatu behar duela hildo horretatik. Bon, ba, bururatzeko berdin bi hitzaz, ez dugu aipatu, baina Basque Center for Climate Changeen lan egiten duzuzuk, zuen egin beharra, zein da? Bueno, ba, beze iru, horrela labur deitzen diogun bezala, beze iru ikerketa zentro bata klimaldaketaren e, jatorri eta ondorioak aztertzen dituena, baita honi aurre egiteko beharrezkoak diren eh, ba, ba, politikak eta neurriak ere bai, e, Bizkaian kokatua gaude, baina bueno, ba, mundu osoko da nazioarteko ikerketa bultzatzen dugu bertan. 2008an sortu ginenetik, ba, hor diar dugu nolabait e, arazo honi konponketa bilatzearen prozesu honetan laguntzeko mhm. e, helburuarekin. Gehiago hitz egiten algen nuke biztanda gaiaz, baina momentu zortan utziko dugu Elisa Sainz de eta gurekin ginoen goizuntan, mi esker? Eskerrik asko zuei.